Tonggo niku kadang-kadang pentingnya ngungkuli dulur. Halo? Jenengan gak ada dulur, mboten? Gak ada tonggo, mboten? Jawaban sing banter, uripe sampean akeh ndi? Lungguh jejer dulur karo lungguh jejer tonggo. Akeh ndi kumpul dulur karo kumpul tonggo? Lah iya. Mula kadang-kadang tonggo kuwi pentingnya ngungkuli dulur. Cobi lek ana omah kobongan sing nulungi dhisik, ana omah kemalingan sing nulungi dhisik lah iya mulo sing apik karo tangga terutama tanggamu sing melarat api ana mergo tangga melarat kuwi entengan seneng sabiyantu rata-rata sing gelem bantu rewang-rewang niku ya tangga sing melarat asline tangga sugih ora kenek dijagake menang gayane tok Ayo sing sugih-sugih sing nesu minggato. Wong kenyataane ya ngono kok. Hu. Lek ana wong duwe gawe mantu apa nyunatke sing rewang masak nyang pawon kae iris-iris bumbu marut kelapa jibrat ra karuan tanggane sing sugih napa sing melarat. Hmm krungu wong sugih-sugih. Sing sugih ya mara tapi orang rewangi ngincipi tok. Mbok ana jajan 10 macem diincipi kabeh. Ora ngrewangi malah entek-enteki. Ayo bapak-bapak lek ana kematian ngoten nika sing purun ngedhukke sing purun sing purun ngedhuk kuburan kae tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat, sing sugih ya mara tapi ya muk nyengung tok wis jero apa urung? Nang dijerokke iki mendung lho ya selak udan. Koyong ngurusi tapi malah ngupui. Mulai sampean kok elek karo wong melarat, loro sampean. Iso diancam karo wong melarat. Ben ben Barno ben sugih Melete, sugih sombong. Ben sok nek mati aja kedhuke kuburane. Nah, zaman mati temen sepi. adik persatuan melarat di pas kuat. Ikatan persaudaraan kere lo kuat. Zaman mati yo sepi ora ana sing nglayat, ora ana sing gelem nyolati. Ngedoke kuburan yo mikul ora ana sing gelem kok nyang kuburan. Yo kepeksa anake karo mantune ngono sing mikul. Dadi mikul mayit wong loro tok. Turut dalan meteng, meteng kaboten ditakoni tanggane. Arep digonyang tidik kuburan, Le. Ya cepet mumpung urung mambu. <laughs> tekan gang sebelah takoni digonyang tidik kuburan le gua no kali ya wes tekan kuburan dijeret ke menggeh menggeh kesel dek kesel ya podo mas aku ya kesel ayo dikeduk gede ora usah jeru jeru iya mas yang penting kependem wes akhirnya diduduk no cetik nah. dilebok ke terus diereng ke diuruki Wis eh, rampung leh nguruki bareng wayah ditalken, kupinge sik nang jaba. Jare sing tuwa, Dik, goleke lemah teles, Dik. Kaya apa, Mas? Neplok kuping. <laughs> Tuwe plok kupinge tinggal mulih ngono. Mangkane Embo. Eh, Dawuhe wong sepuh biyen, nak-nak, sak kuat-kuate pagar tembok isih luweh kuat pagar mangkok. ojo salah paham, pagar mangkok ya ora kok mangkok dijajar-jajar, ditumpuk-tumpuk gawe pagar. Pagar mangkok kuwi ater-ater. Weweh. Yang mriki leh masane apa? Ater-ater. Ibu-ibu weweh, jenengan yen masak rada enak niku tanggine diparingi nggih. Pret. ora percaya. Nek wong biyen aku ngandel, nek wong gudho saiki ora ngandel blas, ora ngandel. Potongane mleki-mleki. Nek wong biyen saestu lho, masak kok rada enake tangga-tanggane dikirimi. Tangletne sing sepuh-sepuh ndak ngoten. Sakniki wis gak ana. Lho nggih mboten? Lho ngaku. Ngapunten. Ngapunten. Bu. Jenengan iki lho. Omahe sederhana, biasa ora ana pagere, ning kalih tangga lomo, kalih tangga sae. Kuat niku omahe jenengan. Menjadi tinggal lunga sak wulan ya aman wong sing dadi pager tanggane jenengan. Di pageri tangga. Ana wong kate aneh-aneh ngrusuhi omah. He he he. Macem-macem tak antem Ayo, ayo. Ngono. Soale jenengan apik karo tangga. ana maling mlebu omahe jenengan mbengok pisan lho tolong maling tangga gembrutuk metu kabeh nulungi malinge mlayu tir tir tir sifat kuping kupinge nganti kaya kipas wiri wiri wiri wiri wiri wiri wedi saiki omahe jenengan tembok kau wedi dikai pager toko wajo isek dikai ram-raman wesi ram-raman kawat dikai beling tapi jenengan karo tonggo medit karo tonggo kok elek gak kuat belas omahmu ono maling mlebu omahmu bengok ping 200 nganggur tolong maling tolong maling tolong maling tonggo ya mesem dhewe-dhewe bongko ya wis tonggo sitoke modar kowe saiki modar kowe saiki. Tolong, maling, tolong, maling. Lho, sampai mati kae, sampai mati Tolong, maling, ditekek kae, jelas ditekek kae. Tolong, maling, diseret kae, diseret kae, diseret kae. Ora ana sing kudu nulungi. Ana tangga metu siji ora kok nulungi, malah metuki malinge. Nek malinge diomongi, resiki dik kesuwen. Resiki ae. Aman aman, aman wong iki aman. Nek alatmu kurang, nenggonku ana linggis loro. Tampar aku yang duwe ge nyencang wonge. Sampeyan pengen terkenal api, gampang. Api ono tonggo-tonggo parek sampeyan. Janji sama niswapi api karo tonggo-tonggo parek sampeyan. Mboten dangu kok api sama iso roto, terkenal untuk dindi Lengke, Lengge wong sing ngandak-ngandakno tonggo tonggo sampean. Ya Allah, tanggaku iki Masya Allah api. Angger duwe panganan apa aku ya mesti dikeki. Anakku angger dolan runung ngono ku ya dikeki mangan, ya dikeki duwe. Wong ya sugih ora pati sugih tapi wonge api. Masya Allah. terkenal sak kecamatan lu. luwe. Sampean pengen terkenal elek, gampang. Elek ana tangga-tangga parek sampean. Janji sampean elek karo tangga-tangga parek sampean gak suwe elekmu iso umum untuk ndi-ndi. Wong sing paling telaten netrek etrek eleke sampean kuwi ya tangga sampean. Mulane ana wong arep besanan iso gagal ora sida ya gara-gara tangga. Wis arep besanan wis meh mateng. Dina meh dadi iso gagal. Lah piye wong bakal besan dolane dicegat tok. Mbak, mbak, mbak, sama nak golek dolan omahe tanggaku, Mbak. Apa no, Mbak? eh aku arep besanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun anake sampean sing ayu kae arep sampean olehke anake tanggaku iki iya eh nek kena tak elingke batalno mumpung durung batalno anake tanggaku iki bener ganteng tapi bento yo balik Ana wong nyile dhuwit nanggone bank iso gagal ya gara-gara tangga. Ya pegawe bank tepak survei dipethuki ya. Mas, sampean kok koyo pegawe bank, Mas? Iya, aku pegawe bank kok. Apa apa? Apa survei? Wong lingkungan kene iki lho ana sing arep nyile dhuwit nanggone bank jenenge iki. Sampean kenal toh?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 الكرماء para alim para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinormatan, ingkang tuhu kinabekten ingkang tansah kita ta'zimi pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati jajaran Muspika Kecamatan Winong Para perangkat desa yang berkesempatan hadir Rekan-rekan panitia Konco-konco Lor Masjid Community Konco-konco santri ingkang kula tresnani hadirin hadirat para bapak para ibu para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang insyaallah dipun cintai Gusti Allah dipun sayangi Rasulullah Alhamdulillah siang menika ganti izinipun Allah ganti pitulunganipun Allah kula so panjenengan sami saged sareng-sareng hadir bersilaturahim berzikir berdoa bersolawat bertolabul ilmi nderekaken hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten majelis ingkang mulya menika dalam keadaan sehat wal afiat sami sehat sedaya nggih dulur-dulur kula yakin panjenengan sedaya sami sehat amargi kalau wau rawuh wonten panggenan menika sami mlampah piyambak-piyambak iso mlaku dhewe dhewe niku tandane sehat napa wonten sing dugi mriki wau digotong wonten sing dipikul niku tandane sehat mergo iso mlaku dhewe dhewe lah sehate kula panjenengan dipun sempurnake ngangge afiat yang digabung dados istilah sehat wal afiat afiat itu bukan sekedar sehat biasa kalau sehat niku orientasinya zahir kalau afiat itu orientasinya batin dados afiat niku artosipun sehat ingkang dipun damel ibadah ngeparek dateng Gusti Allah afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan toat afiat niku artine sehat engkang boten didamel maksiat keranten kadah tiang engkang sehat nanging boten afiat sehat tapi hobine maksiat sehat neng tumindae jahat sehat neng perilakune bejat niku namine sehat sing boten afiat nuwun sewu pitakon kula pun wangsuli tiang engkang sehat neng hobine maksiat Wonten napa mboten? Wonge ya teka. Lungguhe saya pundi? Dhuwur panggung. Matur suwun. Berarti iki sehat nanging hobine maksiat. Sehat nanging Tuminda e jahat sehat nanging moral dan perilakunya bejat niku namine sehat engkang boten afiat malah-malah kata kathahe roto-roto sakit pun wastani 99,9 persen para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat betul yang moralnya bejat sing tumindake jahat nika nggih rata-rata tiyang sing awake sehat nggih napa nggih Jobi nun sewu koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekke duwite negara tukang mangan duwite rakyat Niko tiang sing awake sakit nopo sehat sing tukang nyolong ayam tukang nyolong sepeda motor Niko tiang gering nopo tiang sehat sing sobone karaoke sing tukang mendem Niko tiang ingkang awake sakit nopo sehat sing senengane demeni bojone tanggane Niko tiang gering nopo tiang sehat Sing nek ditarik pengajian eman tapi nek ditarik dangdutan wakeh leh nyumbang. Nika tiang gering nopo tiang sehat? Ayo wong wadon-wadon sing hobine gosip, ngerumpi, ngerasani. niku wong wadon loro napa wong wadon sehat? sing tukang ngamuk ngrawus ngomel nyelathu bojone niku wong wadon gering napa wong wedok sehat nah kuwi wonge jawab dhewe-dhewe niku sehat sing boten afiat nun sewu mila tiang-tiang ingkang awake sehat ning hobine maksiat tumindake jahat morale bejat niku janjane luwe becik Loro wae. Lah timbangane sehat maksiat, timbangane sehat jahat, timbangane sehat kelakuane bejat, luwe HP. Iya. Tapi bukan berarti orang-orang yang sakit itu andaikan dia sehat lantas dia berbuat maksiat boten berarti tiang-tiang engkang sakit nih niko umpamine sehat kok terus ngelampai maksiat ngoten gemboten makin nang ibu-ibu podo salah faham. Onok tanggane loro disambangi dituweni karo diomongi ngene Panjang sampean ku apik nek loro kok yuk. soalnya sampeyan nek sehat engko mesti sampeyan maksiat ya aja ngono Bu lah nek sampean ngono insyaallah lambemu ditapuki wong artinya sakit niku ujian sehat niku nggih eh mbuh ra nyaut sakit niku ujian sehat niku nggih ujian sakit niku cobaan sehat niku nggih cobaan nang dulur-dulur kula tiyang gudong niki hebat luar biasa diparingi ujian sehat diparingi cobaan rupa sehat Neng boten didamel tumindak maksiat Malah sami nglampahi toat Urun sholat Urun zakat Urun sholawat Niki luar biasa Jenengan yang boten sakit Ora gering Kok gelem marek dateng Gusti Allah Niki hebat Urun tindak pengajian Lah nek tiyang-tiyang sakit kok ngeparek dateng pangeran, nggih lumrah. Wong lara purun zikir, purun donga, purun nyebut niku lumrah, pancen lara. Wong lara iso ya ming nyebut kuwi kok. Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditiliki tanggane yo. Dongake aku yo yu. Astagfirullah. Astagfirullah. Pancen lara. Yo ana wong lara nang ora eling pangeran kebacut ndas curut. Lan jenengan iki mboten sakit. Mboten gerah. Purun enget dhateng Allah, purun nindakake taat, mboten didamel maksiat. Niki hebat. Nggih ngeten niki sing pun wastani sehat wal afiat. Mudah-mudahan keadaan seperti ini sehat wal afiat ingkang pun paringke Allah dateng kula panjenengan menika saged istiqomah. Amin Allahumma. Langkung-langkung para jamaah kula panjenengan siang menika nderekaken majelis ingkang istimewa niki sing jenengan rawuhi niki mboten namung majelise dulur-dulur LMC Lor Masjid Community. Lah ya wong desa nggih bahasa community bareng. Anjen gudoi gua ya. Tang nanggape palapa. Sera monata. pada lumayan dawe so bahasane community ngono ku artine apa kadang-kadang ora roh niki senes namung masjid eh majelise dulur-dulur LMC sing jenengan derekaken sing jenengan rawuhi niki majelise Rasulullah majelise Gusti Allah jenengan saged rawuh mriki mboten semata-mata ikhtiare panjenengan mawon iki ora mung usahane jenengan mawon ning jenengan saged rawuh mriki keranten diawe dening Gusti Allah jenengan ditimbali kalih Kanjeng Nabi he eh, wong gudhok ayo do mrene ngumpul nyeng majlisku, ayo rasake lazate majlis, tinggalen sik to urusan donya tandurmu ya wis apik Wes ora usah mikir donya sik. Mosok awan-awan arep ndeleng TV. Aja ayo do kumpul ning majelisku, ayo ngaji. Mosok awan-awan kok arep kelon. Engko bengi wae. Saiki ayo ngumpul ning majelisku. Rasake to landate majelis iki. Lho. Lho majelis ngeten iki pun sebat kalih Rasulullah sebagai taman-taman suwarga swarga. Rasulullah pernah menyatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Yen seliramu kok melaku-melaku ketemu ana taman-taman swarga. Melu senggut. Ikutlah nimbrung melu gabung. Lajeng para sahabat tanglet, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Napa ingkang pun sebat taman-taman swarga menika Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jelasake majalisul ilmi wa majalisul dzikri, ya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis sholawat iku taman-taman swarga. Mila yen pun ngempal sesarengan ten majelis kados ngaten menika susah-susah ilang, sumpek-sumpek waras, bingung-bingung ilang. anane mung ayem tentrem marem damai nggih napa nggih lho yen wis kempal kados ngaten menika sapa sing ngerti yen utangmu akeh halo ngeten niki kadang diaturi seh bantah hmm wong panggonan kaya ngene wae kok taman swarga mosok taman swarga kok ongkep Taman Suwarga kok sumuk. Lungguhe nglesek. Lemekane kloso, aku malah uman kerdus. Gak ketepaan yo mampu kelek kecut. Mambuntut. Mosok nyang Taman Suwarga ana kelek kecut ana entut. Ngenten dulur-dulur. Kengeng pun apa? Panggenan kados ngaten kok pun sebat Taman Suwarga. Mergi Yen ke majelis ngaten menikah manahipun kula panjenengan pun ajak enget datang gusi Allah, enget datang pinten-pinten nikmat peparingi Allah. akhirnya manai kula jenengan sakit remen datang gusi Allah. Eling-eling akeh banget nikmati Allah sing sampun kita raoske. Lah tiang menika yang sampun menyadari ngrumaosi kathah nampi nikmat saking Allah mboten wonten alasan untuk malas beribadah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ibadahnya sregep. Takorupe datang Allah semakin semangat Lajeng wonten majelis kados ngaten menika kula panjenengan kumpul kalih tiang-tiang sholih sholihah ten gene majelis ngaten menika kula panjenengan kumpul karo wong api-api kula yakin niki sing rawuh sedawanten tiang sae lah nek wong elek apa ya gelem teko ngaji to Eh mbah ra digatekke aku ngomong. Yen sampun kempal kalih tiang-tiang sae kumpul karo wong-wong soleh nanti hati kita akan tergerak untuk kepingin mencontoh tumindaipun kepingin iso niru amaliae Allahumma sholli ala Muhammad eh yen ningali piantun saleh niku atine dhewek niki mesti kepingin iso niru ya Allah wong kae kok apik banget sugih nang lomo bangun masjid iki sumbangane paling akeh kayune pintu cendela kusen-kusen sing borong ya dheweke ya Allah leh nyumbang semen niku ya truk-trekan maksudnya pirang-pirang truk dudu truk-trekan cilik kuwi nek ana santunan anak yatim kuwi penyandang dana utamane ya wong kuwi sugih nang lomo aku kok gak iso tiru ya aku kadang-kadang ya duwe duit tapi arep sedekah kok abot arep ngamal jariah kok eman wong aku ki yen ngiseni kok tak amal ngono ku mesti tak pilih ke duit sing gambare pati murang gawa golok Wong kae kok apik banget. Salate mesti jamaah terus rutin istiqomah. Limang wektu ora tau ninggal jamaah. Senajan udan-udan yo mangkat jamaah. Awake lara yo meksa budal jamaah nang masjid. Aku kok gak iso yo. Aku mbancik masjid seminggu pisan wayah Jumatan. iku wae budalku ngenteni khutbah kedua meh rampung wong kae apik banget maca Qur'ane sregep setiap ana khotmil Quran mesti melu maca Quran. Lah aku maca Quran yo setahun pisan pendak Ramadan nek ana tadarusan kuwi ae milih sing ana jajane. Ya Allah wong kae kok apik banget saben wengi dalu mesti iso tangi qiyamul lain salat tahajud aku kok ora iso padahal aku nek bengi ki ya mesti tangi ning ora tahajud ora qiyamul lail tangiku ya me perlu peace of the tour ngoyo kuwi bahasa Inggrisnya kan peace of the tour Nek wong lanang, nek wong wedok ya piece of the jazz. Beda suara. Meleh. Ten majelis nganten menika penjenengan diajak zikir, istighfar, kalau mau tahlil, mau tahmid, tamjid, takbir, diajak solawat, Niki mau jenengan genderek mau solawat nopo namung mangap-mangap. Niki kalimah-kalimah toyibah yang disenandungkan naik minggah ngantos khadratullah mangke menggerakkan manah kula panjenengan sami saged minggah ngantos tahap dan tataran di mana kula panjenengan sakit mencintai manusia kekasih Allah, manusia agung yang paling dipun cintai Allah, yang andaikan bukan karenanya Allah tidak menciptakan jagat raya semesta. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang manahipun dulur-dulur gudo, sedaya jamaah ingkang hadir niki pun saged mekaten mangke dulur-dulur bakal pikantuk kanugrahan kalih perkawis nomor setunggal nampi grojokan rahmatipun Gusti Allah rahmat niku kawelasane Allah cinta dan kasih sayang Allah nomor kalih bakal nampi maghfirahipun Gusti Allah pangapurane Allah dapat ampunan Allah Kali hal menika ingkang dados target utama gesangipun menusa wonten alam dunia nggih pengen nampi rahmat saha maghfirah saking Allah itu tersirat dalam pesan suci ayat Al-Qur'an Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni يحببكم wa yaghfir lakum ذنوبكم Wallahu غفور رحيم قل ngendikan sira Muhammad ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku tuhibbuna padha demen sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah yen ngaku demen marang Allah buktike cintamu yang Allah kuwi carane fattabi'uni mongko manuto sira kabeh ing ingsun Kanjeng Nabi yen sliramu kabeh gelem manut marang ingsun yuhbib mongko bakal tresno mencintai kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wa yaghfir lan bakal paring pangapura sapa Allah lakum manfaat maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa ira kabeh ayat niki jelaske yen kula panjenengan pengin nampi rahmat saha magfirahipun Allah kepingin pikantuk kawelasan saha pangapuranipun Gusti Allah menika modal utamanya adalah ittiba dateng Rasulullah derek tindak lampai Kanjeng Nabi. sunnah sunnah ibun Kanjeng Nabi. Jamaah ya la ittiba itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut le kintil. Sakarepku. Manut gue lho manut lah wong manut ini mesti katut penjenengan manut wong tindak yang pasar yang mesti katut tekan pasar manut wong budal yang masjid nggih katut tekan masjid manut wong budal pengajian nggih katut tekan gen pengajian yang manut kanjeng nabi kanjeng nabi niku mulio mangke penjenengan mesti katut antuk cipratan kemuliaane kanjeng nabi lah supados nek kintil betul-betul kantil niki kedah dipun landasi ngangge mahabbah mahabbah itu adalah cinta dan cinta itu adalah love kan cinta bisa merubah segalanya jadi indah dengan cinta yang jauh terasa dekat. Aku yakin ini yang rumahnya jauh dibela-belain datang ke sini kan demi cintamu padaku. Aku juga begitu. Aku tuh jauh-jauh datang ke sini juga demi cinta aku pada kamu. Lewo wong ngaji niku yang boten didasari cinta apa ya iso mlebu to. Dengan cinta yang sulit terasa mudah. Orang itu kalau udah cinta nggak ada tuh yang sulit. Dengan cinta yang berat terasa ringan. tak takok kayak begecil-begecil gini. Cinta ambek pacare, ambek pacare ku lemune sak selender. Awak iso ora ana geret-geretane belas. Goncekke nggo pit ontel niku ya enteng wae. Dengan cinta sesuatu yang rendah, murah menjadi mahal dan bernilai tinggi. Permen niku regine pinten to? 500 rupiah ning yen permen niku dasar cinta atas dasar cinta yang memberi orang yang dicintai maka yang murah cuma 500 rupiah menjadi mahal bernilai tinggi dipamer-pamer ke koncone ya diwet-wet gitu permen teko cahe ngono ku dimut pisan terus disai sesok dipamerke ne lho iki permen teko cahe dimut sai meneh Loh, untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah kedah derek Rasulullah manut kanjeng Nabi yen purun manut kanjeng Nabi maka yang kita terima adalah rahmat dan ampunan Allah kosok wang sule, mengingkari sunnah Nabi menentang perilaku Rasulullah maka yang didapat adalah murka dan laknat Allah. Nauzubillah min. Nah, ini saya tuh sering kasih gambaran kayak gini. Ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu. Misalnya ibu-ibu, mbak-mbak, Anda kepingin dicintai mertua, kepingin disayangi mertua, itu nggak harus tiap hari kasih duit ke mertua, kasih oleh-oleh macam-macam. Enggak, ada cara yang lebih mudah agar ibu disayang mertua. Gimana caranya? Tuh lo bu, suamimu, anak mertuamu, yang sering mengeloni dirimu, layani dengan pelayanan terbaik. mengladosi sing sae. Otomatis mertuamu jatuh hati kepadamu. Hmm dok mantuku, apik banget seliramu matur suwun aku seneng duwe mantu sliramu anakku mbok ramu tapi nduk awake saya lemu saya seger wong biyen kuru saiki lemu berarti atine ayem mergo leh mung ngladeni apik aku seneng duwe mantu seliramu cinta yang pernah kuberikan pada anakku kau teruskan dalam bingkai cinta kasih sayang dalam rumah tanggamu I love you mantuku lho Penjenengan cinta Kanjeng Nabi, ngestokke dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, ke tindak lampai Kanjeng Nabi, pasti Allah cinta datang panjenengan. Allah ngesokke rahmat kawelasane datang panjenengan, kesalahan lan dosane panjenengan pikantuk pangapura dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya mertua tuh tiap hari dikasih duit, dikasih oleh-oleh macam-macam Tapi anaknya yang jadi suamimu tidak dilayani dengan baik disio-sio digetai bendino dikerawus dicelatu nganti awakmu ndak kurum ndak kurum ndak kurum ndak kurum ndak kurum, sampai kopi air lodok moro tuamu mesti nesu mm, kebangetan anakku napa ke wong biyen lemu kok saiki kari balung kelataan iki jelas kakek mbok getai delok ndase anakku nganti kimpes Kowe mbok terus-terus ke engko ndase anakku iso gari kuping tok iki engko. Gak seneng aku duwe mantu awakmu ngono. Mau jenengan mboten manut Kanjeng Nabi, malah nentang sunah-sunah Kanjeng Nabi, Allah pasti murka. Dan Allah akan menurunkan azab dan laknatnya. Nauzubillah min. Pun. Loh, Gen pikantuk rahmat wa maghfirah Allah kedah ittiba datang Rasulullah derek Kanjeng Nabi. Lah sak menika pripun carane manut Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi menika sampun sedo. Kula panjenengan boten menangi Kanjeng Nabi. Kula panjenengan boten nate pinanggih Kanjeng Nabi. Ngene apa nggih? Pripun carane manut? Lah sak menika ken nyonto Kanjeng Nabi, ken manut Kanjeng Nabi, mongko kula panjenengan mboten ate pinanggih Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi pun sedo. Carane pripun? Nggih lewat pewarise Kanjeng Nabi, lewat penerus perjuangane Kanjeng Nabi sing pun sebat al ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji niku pewarise para nabi penerus <clears throat> estafet perjuangane para nabi berarti caranipun nderek Kanjeng Nabi nggih lewat para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Ini ngali lolak lolok eh kaya ora mudeng iki. Paringi contoh. Ngeten, Ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik. Sorry, aku tuh jarang nyebut bapak-bapak, mas-mas. Karena jujur, mulai dulu aku tuh nggak pernah tertarik sama laki-laki. Misalnya, ibu-ibu, mbak-mbak kepingin dapat merasakan wangi dan harumnya kembang mawar, kembang melati, kembang kembang bore, Wong harum kembang kenanga, kembang apa? Sembojo. Arep nyang kuburan kok. Kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang sedap malam. Yo ya, kembang api ge nyumet lambemu. Kok tekan kembang api barang. Wes niku mawon ora usah gatekke begecil-begecil. <clears throat> kembang sing wangi-wangi nih lho. Neng kembangnya wes layu, kembangnya udah kering, bahkan kembangnya udah mati. Loh, apa berarti udah nggak bisa mendapat harumnya, nggak bisa merasakan wanginya? Bisa. Loh, caranya gimana kan kembangnya udah mati? Ya lewat minyak wangine kakek ndeleng sinetron rak wonten to minyak wangi niku peresane kembang ngene apa nggih wonten minyak wangi namine mawar niku rak peresane kembang mawar diolah diproses dadi minyak wangi ambune ya kaya kembang mawar nggih Wis eh, enggak nyaut nggih berarti ora tau nggae parfum. Wonten minyak wangi jenis melati. Niku nggih peresane kembang melati kok. Ambetipun nggih kados kembang melati. Wong niku prosesan saking kembang melati. Minyak wangi sedap malam tuh baunya ya kayak bunga sedap malam. Malah menurut aku sih Kok ya pancene wong desa ora tau krungu bahasa ngene iki ya. Lebih enak kalau pakai minyak wangi, bisa ngatur aroma. Duh, kepingin bau yang semerbak, kepingin ambu yang gemberadak. Leleh maringi sing kata, yang minyak oles, leh ngolesi sing oke Sroko sroko sroko sroko srok. Oh, sok sok sok sok. Minyak jas ya disemprot jas jas jas jas. Dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah barang disemprot. Mangke damel medal keng dalam ambune sebel pel pel mayit lewat. Kepingin nambu sedengan, lho leh maringi nggih sedengan wae. Srek srek srek srek. Enek minyak jos jos jos jos ambune sedengan. kepingin transparan ambune remeng-remeng eleh maringi nggih kedik mawon diusari sret-sret crit-crit crit-crit ngono ambune kok remeng-remeng enak iso ngatur aroma Le ibu kadang-kadang jenengan yang kepingin ngerauske wangine kembang langsung jenengan sedot saking kembangi iso iso irungmu ora kuat malah pilek sirahmu mumet wong ambune nek ndulek tambah bliyeng Padane bapak-bapak, jenengan kepengen ngunjuk jamu dicampuri madu. Niki tipon madu mboten kedah langsung saking tawon. Enak lewat teko mae tawon niku napa namine? Tolo diperes lah metu nih Malah sekarang Pak ada kemasan praktis namanya madu rasa. Enak tinggal sobek, dituangin, diaduk, diminum. Lah kalau Bapak kepengen nyesep madu yang langsung berasal dari siletnya tawon, lambemu malah abuh. Yo jeder kabeh wong ditutup. Lek ora paham, para ulama, para kiai iki persane kembang. Hoi. Hoi. Cara madu ngono ya madu rasa kuwi. Ngene kok wong jarene ora entuk wasilah. apa-apa langsung Gusti Allah, langsung Gusti Allah, langsung Gusti Allah. Lah kowe tau petuk Gusti Allah apa? Kowe kenal Gusti Allah teko sapa? Eh mbok ora digatekke. Kula panjenengan niki yen badhe mahami ayat Quran, badhe ngartekke hadis, niku kadang-kadang boten sakit langsung difahami secara tekstual. Pengertipora, ngerti pora ya tak jak ngomong ini ya. Difahami secara letter letterlek ya orang ngerti mana, ya. Iya, ya ngomongi wong sih gak cerdas sih piye ya carane? Oh biasa mawon. Nah ngono gampang aku goblok ya. Nah padha kalih kula padha gobloke ngono lho. Mahami <clears throat> hadis niku butuh ilmu mustalahul hadis, ngen memahami ayat Quran langkung-langkung kudu ngerti kudu ngerti ulumut tafsir ulumul Quran asbabun nuzul ya kudu roh mantek balaghah nahwu sorok, usul fikih macam-macam. gak sembarangan makanya paling selamat paling aman takokke para ulama para kiai sing ahline dipikir dhewe engke macana iki hadis artine ngene langsung dipahami tok lek rungokke niku kadang-kadang iso ndadekke salah faham bahkan bisa berkembang menjadi faham yang salah nah kula mboten kiai kula niku namung ngajak dulur-dulur ayo do manut para kiai kula manut kiai Panjenengan dulur-dulurku tak jak manut para ulama, para kiai, kersane mboten salah faham, langkung-langkung dadi faham sing salah. Kadang-kadang ngaji lagi khatam kitab loro nang kitabe ku tipis tipis. Dalil senengane. Kek nyalahke kono, nyalahke kono, nyalahke kono. Aja. Kula sampean sing bodho-bodho niki ayo to padha takon yang para ulama, takon yang para kiai. Ngoten nggih? Nggih? Tak kei gambaran, modelmu kaya ora mudeng. Cobi, yo yo. Kanjeng Nabi ku nate dawuh ngaten. Sallu kama ra'aitumuni usolli. eh salata sira kabeh kaya dene sira kabeh ningali aku ngelakoni salat Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. lah ini kalau dipraktekkan bener-bener ora ana sing iso nglakoni sholat kejaba wong-wong sing tau weruh salate Kanjeng Nabi Nabi. Lah wong sak winong ya ora ana sing iso salat wong ora tau ningali salate Kanjeng Nabi. Ngene napa nggih? Kan rungokke to, Bu. Dawuhe ngono. Salu salata sira kabeh kamaro aitumuni. Lho nganggo kamaro a kok kamaro aitumuni kaya oleh sliramu kabeh weruh aku nglakoni salat. Nah berarti sing iso salat nggih ming tiang-tiang sing nate ngertos ningali salatipun Kanjeng Nabi. Lah kula panjenengan to ora menangi Kanjeng Nabi, mboten nate panggih Kanjeng Nabi, mboten nate ngertos salatipun Kanjeng Nabi, rak gak iso salat. Ning saniki kula nyun pirsa pun wangsuli sing banter, oke? Oke? Dulur-dulur nggudha lan sekitaripun pun ngantos sak mangkin nggih tasik salat. Salat nggih. Nah, terus aku takon meneh. Ten mriki salat subuh tasik rong rakaat. Oh iya terus ke. Terus ke. Terus salat zuhur akhir-akhir niki datang mriki kabaripun kados pundi? Nggih tasik sekawan rakaat. Eh mbok menawi nopo-nopo larang terus mbok sudah Kula tanglet, jenengan kok salat duhur sekawan rakaat niku manut sinten? Manut Kanjeng Nabi. Kapan nek ketemu Kanjeng Nabi? Kok gaya banget manut Kanjeng Nabi. Manut Al-Qur'an. Ten gene Qur'an niku juz pira, surat apa, ayat pira sing bahas salat duhur petang rakaat? Ayo ngomong lambemu. Ora ono. Malih kula tanglet, yang mriki nek salat sujude nggih jungkel jungkel ngoten nggih sikile yo mancal-mancal ngono eh mbok menawa nganggo sujud gaya baru karo kayang degek ngene Lho sampean sujud kok jungkel jungkel nyosop-nyosop sikilmu mancal-mancal kuwi tiru sapa? Tiru Kanjeng Nabi. Kapan nek petuk Kanjeng Nabi? Tiru Quran. Jus pira sing bahas carane sujud jungkel jungkel nyosop-nyosop karo mancal-mancal? mboten wonten malah nyawang bocah iki to bu pengen pop es diterangke serius meripate plorak-plorok nyawang bocah cilik nggawa es hu wong kene lek rukuk iku ya meleding-meleding ngoten niku karo jengking-jengking ngono kuwi eh, menawa karo ndoprok Lha kuwi manut sapa? Lek manut Kanjeng Nabi kapan sampean weruh Kanjeng Nabi? Lek manut Quran ten kene surat nopo sing bakas carane rukuk ngoten niku? Mboten wonten. Lha lajeng pripun? Nggih tetep manut Kanjeng Nabi, tetep nderek Kanjeng tiru Kanjeng Nabi. Neng onok sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi saged ndugi gudo saged ndugi winong meriki saged ndugi pati. Sinten sing ngeterke? Nggih para ulama, poro kiai, guru-guru ngaji. Halo. Paringi gambaran. kita eh orang pati cerdas kok. siapa ngomong ngenyek mau? Sing rumangsa tersinggung, rumangsa atine lara, rumangsa dinyek minggato. Mumpung durung. Engko saya mburi saya lara soalé. Aku wis ngegaki warning, ngegaki peringatan. Sing rumangsa lara atimu minggato. Kula paringi gambaran, ilmu niku kok umpamane banyu. Gusti Allah niku sumbere. Halo. Gusti Allah niku sumberi ilmu. Jadi ilmu ki umpama kok banyu, Gusti Allah niku sumberi. Lah Kanjeng Nabi niku mesin pompa air sing nyedot banyu. Lah cara mriki napa le Mas Tani? Eh? Ya wis sanyo. Kuwi jane merek to, Bu. Ini malah dianggap sponsornya nyosanyo ki ya. Padahal mereka ya wakeh nih raming sanyo tok ya ono si misu ono sangken ono semacam macam tapi kadung terkenal sanyo. Gusti Allah niku sumbere kanjeng Nabi niku sanyone lah para ulama para kiai guru guru ngaji niku paralon pralon gih ya wes lah pralon niku mbak no gelimbang gelimbang non dalan nyambut gawe Wah apa ngeterke banyu. Mula sapa wonge ngremehke pralon, siap-siap gak keduman banyu. Kanjeng Nabi kuwi nang Mekah nang Madinah, ilmune kok tekan kene. Ana sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi tekan kene. Sapa? Pralon. Mula sapa wonge ngremehke pralon-pralon ilmune Kanjeng Nabi iki, oh siap-siap gak kebagian ilmu. Pralon kudu mbok mulyake. Para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Mangkane mulyake ulama berarti mulyake Kanjeng Nabi. Ngremehke ulama berarti ngremehke Kanjeng Nabi. Hidup pralon. Hidup pralon. Ngarep kampanye pilkada wis rampung. Ganti kampanye pralon. Lho kowe aja ngremehke. Saman ngerti agama iki sing ngenalke sinton, Pralon. Nah, sing banter, Bro. Jawaban kapan rambut jawab tak dongani. Ngalih aku. Sampan sakit wudhu niku sing ngulangi sinton, Pralon, hidup pralon. do, saman kenal halal, kenal haram, iki halal, iki haram. Lho niku sing nyuduhke sinten? pralon kowe roh najis roh suci sing merohke sinten pralon aja mbok remehke sampean saiki wae maca Qur'ane wis lanyah wis lancar kuwi biyen belajarmu gratul-gratul belajar ngaji Qur'an ijah-ijahan sing ngulangi sapa pralon aja lali biyen ngaji nenggone langgar cilik budal sang woncor sangu dilahublek kuwi Taman ngapal ke huruf hijaiyah. Sian dereng wonten metode-metode sing belajar cepat maca Quran sing an-nahdiya, sing tilawati, qiraati, ikra dereng wonten sik ndamel kok idah Baghdadia. Ngapal ke alif ba ta ta jim ha kha dandang rusak. Eh, dal dal ro za sin shin sot dot ngono kuwi Yen ra ngapalke ngono to. Alif fathah, alif kasroh, i, alif doma u. Lah ngono sing banter. Ba fathah, ba, ba kasroh, bi, ba dhammah, bu. Ngono. Tak domatu, kaf ku tak fathah, ta, hak domahu, tuku, tahu. Ngono. Oh. Alif kasroh ikaf domaku rokfat karo tak kasroti iku roti Lha iku dibuka pisan Biyen belajar ngoten sing banter Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya domah yu Alif you Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis ya doma yu I miss you too. Lho, kuwi sing ngulangi sapa piye? Pralon. Hidup Pralon. Aja mbok remehke. Okay. Mula zaman yang kepingin Islam ini tetap jaya, tetap eksis. Akidah tetap mantep ahlu sunnah wal jamaah. Anak putumu generasi ke depan imane kuat, akhlaknya hebat. Pralon-pralon ramutan. Dukungan ragatono. Loh, modelmu kaya ora percaya. Hoi. Pengen Islam tetap kuat mboten? Pralon diramut. Aja nganti bocor. Pengen pralone pecah, pralone bocor. Banyune ora tekan sampean. Nggih napa nggih? Anak putumu lek kepingin imane tetap kuat, akidahe tetap mantep, akhlake tetap lurus, mulya ya niku pralon-pralon niku janji pralon-pralon niku gak diramut Islam akan lemah bahkan gampang diadu domba ya apa kepingin negarane awak dhewe iki dadi kaya Irak dadi kaya Suriah dadi kaya Timur Tengah sing kacau sakniki niku woi ini mawon saat ini kita kata diombang ambing masalah akidah kok ini apa enggak? Pak polisi bingung ngurusi ISIS tapi sumuk kuwi gak percaya ngene ayo masjidmu bangunan sak gede-gede ini tapi guru-guru ngaji gak sampean ramut, gak sampean dukung, gak sampean ragati, sepi masjidmu. Ya ora? Oh, Soalnya sing ngramekke masjid sapa? Diurut sik. sing ramekke masjid kuwi santri. Lah santri kuwi sing gelem ngaji. Nek wis ngerti ngaji gelem ibadah. Lah sing mulangi ngaji sapa? Pralon hidup pralon. Mula masjid tuh bangunan sak gede-gede Guru-guru ngaji gak diramut, gak didukung, gak diragati. Sepi masjid. Kayak jombantah. Pengen rame gampang masjid. Tinggo kopek. You Lho saniki kasus-kasus ngoten niku pun kathah. Kathah masjid kegeden. Bangunane kau wedi, jamaah mung sak larik, rong larik. Akhire masjide lodok. Padahal opo-opo nek lodok ora penak. Penak sing ngepres sesek-sesek sithik ngono kuwi. Apa sing mbok guyu? Lho. Saniki kathah to masjid lodok. jamaah ming sak larik masjid e gawedhing. Slamete waktu bangun mboten konangan kula. Konangan nggih kula tuturi. Ora usah gedhe-gedhe bangun masjid. Wong jamaah sak larike e gawe dawa jlantir wis. Gak entek-enteki dhuwit. <clears throat> Lah saiki modele ngapunten sanget guru-guru ngaji niku kalih masyarakat ora pati diramut, ora pati didukung, ora diragati. mek dituturi wae. Sik pikiran sik aku tak ngombe. Sama numek orang enggak tekke. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten. Sak menika kathah-kathahe masyarakat niku nek kalih guru-guru ngaji mboten ngramut, mboten dukung, mboten ngragati ya meng nuturi guru-guru ngaji niku lho kok kean dituturi kalih tiang-tiang dek mulang bocah cilik-cilik ya sing sabar guru nenek jawab ya nggih besok dituturi meneh bocah kene ku nakal-nakal dek sama neh mulang ya sing telaten nggih Panjen mulang ya kudu ikhlas, Dik. Nggih. Dituturi tok. Gak didukung, gak diragati. Makane Mang Persani rata-rata guru ngaji sing mulang lare cili-cili niku gurune rak guru-guru. Karepku iki sampean iki mbok yo mikir. Wong mulang anak babakan agama, babakan ilmu, babakan hukum, babakan akhlak. Niku mestine rak kewajibane penjenengan selaku tiang sepuh. Nggih napa nggih? Lho ning mergo panjenengan ora entos. Ayo nesu minggat. Sing nesu minggat. Nyatane ya ora entos ngulang anake dhewe kok nggih napa nggih. <clears throat> Akhire dipasrahke nang para kiai tenge kene guru-guru ngaji. Rak wis matur suwun to Bu. Kewajibane jenengan digenteni kalih para kiai, para guru ngaji niku. Anak ngerti agama, akhlake sae, niku manfaatnya nggih kangge panjenengan selaku tiang sepuh. Mbok yo nek bodho niku rundingan. Bapake niku lo ngendikan, Dek, anake dhewe iki diwuruki ngaji kiai, saiki yo ngerti agama, akhlake apik. Eh iki wayah bodho, Dek. Yai tak tukokke sarung, klambi ambek kopiah. Nah, sing wedok yo nyaut sing gendah iya pak mesisan sak sempake yo sak sandali namine sak pengadeg yo komplit sampean sing nukokke sandangan pak aku tak nukokke jajan wong yai ku neh bodho ngene iki tamune akeh ben tambah-tambah suguh tamu kok tak tukokke permen Ya, roti karo kacang rak ngono to wong godho ora kok Wis bodho ki nyang kiyaine yo gak nukokke klambi, gak nukokke sarung, gak nukokke kopiah. Nukokke roti kacang yo ora malah nek bodho anak putune digowo kabeh nyang omahe kiai ngentekke jajane kiai. Sing guyu yo kuwi wonge. Lam napa? Yo iya terus yo iya, terus. Tapi astu kula nyuwun tulung yang ngajak ngaji terus saestu kula nyuwun tulung sangat. Sing rumangsa ora melu nyumbang ra usah cerewet, nggih. Ngeten. <clears throat> Ora nyumbang kok rewel. Meneng sing polisi lho ora kakek ngomong, meneng. Soalnya ya rumangsa ora nyumbang. tadi. kowe kok cerewet banget kowe. Mbak Lurah orang teko bareng ora perkara apa-apa ya rumangsa ora nyumbang kowe. <clears throat> Oh, rawo. Jare no pati. Halo. Hmm, didukung nggih Pak Lurah nggih. Didukung. Aja dutane tok sing didukung. Pengajian ya didukung biar berimbang. Ora apa-apa hiburan kok. Sing penting aja diisi kemungkaran. Ngono, gak apa-apa dulur-dulur cah nom-nom. Nah, tapi yo nilainya niku lho. Wes. Aku yo seneng kok anggitmu lagu-lagu iku ora seneng po aku. Tasya kuwi aku yo seneng lagune. Lho, anggitmu Geri kanca kuwi. Lho, kandhani ora percaya. Geri ki nyanyekno laguku berang. lagu ngabekti marang wong tua kuwi lagu kula dinyanyekke karo Gerry ora ngandel ya wis produk Aini Record ora percaya diomongi wong nuansane sing apik ngono tekan ndi ki mau engko Tasya Lah sakniki kathah kok nggon-nggon ngaji niku ya korat karet perkara gurune ora keramut kula nate cerita rata-rata wali santri wali murid niku kurang merhatike nah pripun wong ditarik bayar syahriyah iuran bulanan niku lho wong sewulan ya ming 5000 ngono ku ya nunggak wae ya kelakuane wong gudho wis ngono kuwi nunggak nganti telung wulan akhirnya gurune kentekan kapur kentekan sepidol orang duit duit orang iso tuku nage lewat santrine le nak <clears throat> engko matur nyang ibu e diaturi bayar syahriyah wis nunggak telung wulan gawe tumbas kapur gawe tumbas sepidol nggih Pak Ustad tekan omah dikandake nyang ibu e bu Jare Pak Ustad kon bayar sahriyah, Bu, damel tumbas sepidol lambik kapur, wis duwe tunggakan telung wulan. Ngono kuwi ibuke leh jawab ya pawenak. Sik, mesisan nemulan. Bayar kok encrat-encrit. Piro ta wong ming 5000 lho. Nemulan ya ming 30000. Ming tapi ora bayar. Lho kabeh-kabeh prinsipe ngono wong gudhok. akhirnya orang ana sing bayar gurune ora iso tuku kapur ora iso tuku sepidol. bingung arep mulang ora iso nulis kepeksa nagih nganggo politik jadi murid-murid yang arep mulih ngaji niku diwulangi anak-anak iki engko diwaca nyang ibuke nggih nggih Pak Ustaz Mbak Fathah ba ya Fathah ya ro Fathah ro ba ya ro diwaca estu lah wong tuane nggih perasaan hmm, disindir wong duwe tunggakan telung wulan ae nyindir-nyindir sik nunggak 15000 disindir kene iki elek-elek biyen ya tau ngaji dadi benjingin niku anake arep budal ngaji diwulangi le wong ibu ra duwe dhuwit iki waca nyang gurumu sin fathah sabak fathah barok fathah ro sabar roh Bareng diwacake gurune mikir sabar sedina rong dina yen terus-terusan ya ora iso muruk, ora iso mulang wong ora ana kapure, ora ana sepidole. Ah uh, murite arep mulih niku diwulangi meneh. Ya Le, iki diwaca nyang wong tuane, mosok 15000 wae kok. Alif dhamma usin fathah saha U, usaha. Mbah piye carane ngono ya nusa 15000 e kok ora iso. diwantake nyang ibuke bingung usaha teko ndi wong wis ora ndek dhuwit sesuk anae arep budal ngaji diulangi meneh iki waca nyang gurumu wong ibu urung ndek dhuwit tok fathah to ro fathah ro qaf fathah ko malah gurune kongkon torok gobek gobek gurune lha iya lha iya mulang wis ora bayaran malah dikongkon torok nesu gurune Akhirnya murid arep mulai diulangi. Iki waca nang wong tuamu, Pak Guru gak bayaran malah kontorok. Waca sing banter, mem kama, tak fat kata, mem domahmu, mat. lalu terus nasi PTP kini pripun Ya bak domah bu ya fat kaya ro fat karo bau ya ro. Ya ora TPK tpk k-an. Nah, ngene iki ya sarana. Damel majelis-majelis taklim pengajian muga-muga saged istiqomah. Amin Oh. Ngene iki jenengan hormat peringatan Maulid Nabi. Ini bukti bahwa dulur-dulur kula masyarakat mriki keparek datang Kanjeng Nabi. Eh, Mbak non jemburas jemburas ngene iki lho. Nesu. minggato ngapodon jemburi sewai kok lho kok iso keparek nyang kanjeng nabi lho nge soalnya dulur-dulur warga masyarakat meriki nindakake perkawis ingkang nate dipun tindakaken kanjeng lho berarti rak ketempelan tumindake kanjeng nabi to ngagem perkara ingkang nate dipun agem kanjeng nabi niku ketempelan Kanjeng Nabi. Eh mbah ora paham diomong. ngaten. Penjenengan yang nuju maos Al-Qur'an. Bukankah setiap huruf Al-Qur'an engkang penjenengan waos menika aslinipun rak nafase Kanjeng Nabi. Setiap huruf Al-Qur'an yang jenengan baca itu aslinya kan suarane Kanjeng Nabi. Halo. Berarti ketika penjenengan membaca Al-Qur'an niku nafase jenengan ketempelan nafase Kanjeng Nabi. Suarane jenengan berpadu dengan suarane Kanjeng Nabi. Betapa barokahnya. Mula pun ngantos mboten maca Quran nggih. Kok gak nggih ya? Oh ngenteni dikongkon dan jawab nggih. Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling utama-utamane ibadah umatku kuwi maca Qur'an. Diupayakan yen saged one day one juice. Orang ngerti. Sehari satu jus. Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus tomat, besok jus wortel, besok jus alpukat, Nah, itulah Departemen Perbadokan. Sedinten setunggal jus Mangke sebulan rak yo ya khatam. Nggih mboten? Kabotan yang sedina sak jus gek macaku gratul-gratul. Nek kabotan yo ya setengah jus Sedina setengah jus. Mboten kiat yo ya wendai seprapat jus. Orang ngerti yo ya, ben. Notoke notok gak kuat yo, ya. one day one lembar. Sedinten sak lembar. Kan sepuluh dino rak yo ya khatam, sak jus maksudnya. Hmm, setahun rak yo khatam sepisan. Halo. Notoke notok. Lesan kulo penjenengan pun ngantos mboten ketempelan huruf-huruf Al-Qur'an. Wandai, day one ayah, sedina sak ayat. Sek kabotan mati yo. Apa cah? Sak huruf rong huruf yo aja nganti gak maca Qur'an. Ra ana to Bu, Qur'an niku sak ayat di sini sak huruf. Iso muku yo deresen terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Waleh yuk ganti tuh. Qaf. Qaf. qaf qaf ganti meneh nun nun nun nun nun nun nun non kesel katok yo sadaqallahul azim sesuk tambah rong huruf bismillahirrahmanirrahim طه طه طه طه Waleh ganti to yasin yasin yasin ganti meneh hamim hamim benjing langsung limang huruf hamim ain sin qaf lima to hamim ain sin qaf ning macane kudu bener kok nang hamim diwaca hama ngasako malah ngongkon ngasak we. tiang mriki nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Kanjeng Nabi sholat piyantun mriki salat mboten lah berarti rakyok ngelakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi senajan kualitasnya beda. Kanjeng Nabi yang salat niku ngantos suku sukunipun abuh. Yang mriki wonten sholat nganti sikile abuh. Wonten kena asam maurat. Nek ketonjok kuwi. Kanjeng Nabi zakat, yang mriki zakat mboten? Zakat senajan kepeksa Kanjeng Nabi poso, piyantun mriki poso mboten? Poso lho, senajan namung Ramadan tok. Ngene kadang sek bolong-bolong. Mila sak menika nggih kedah pun tingkatake. Aja ming Ramadan tok posone. Puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hayat beliau. Ayo ditiru sak sagete poso Senin sing banter nyaute poso Senin Kemis dene mboten kiat dibagi Islam tuh ndak ada yang susah kok nek gak kuat dibagi bapake ingkang Senin ibuke ingkang Kemis dadi saben dina Senin bapake nyenen saben dina Kemis ibuke iya genah nglakoni perkara sing dilakoni Kanjeng. Lho niku jenenge manut Kanjeng Nabi. <coughs> kanjeng Nabi niku mulyake tamu. Masya Allah yang mulia ke tamu Mila kanjeng Nabi ngantos dawuh Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yukrim daifahu Sopo wangi sing iman yang gusti Allah Iman yang dino akhir Mongko becik mulyake tamune. Lho tiyang mriki nggih sami mulyake tamu. Kula sakmenika dados tamu, subhanallah leh mulyake tiyang mriki. Dugi pun dijemput keng mriko dalane ngomweni ngene. Mriki tasik Indonesia nggih. Nggih ngomweni ngene tekan gon wis dikawal polisi, dikawal kanca-kanca remaja, dikawal wandeng ngira karo karuan nganti kelambiku reget kabeh ge disosori barang wih leh mulyake kebacut Allahumma salli ala Muhammad Kanjeng Nabi lek karo tanggi Masya Allah saene wong kene ya api api to nggih kalih tangga Kanjeng Nabi ngendika mangkana ayuk billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu sing aku iman yang Allah iman yang tino akhir ke tanggane yen gak ke tanggane ke matine suul khotimah ora iso mambu gandane swarga naudzubillah min Ambok senajan ibate wapi poso bendino, nek zikir nganti lambene jedir nek sujud nganti bathuke benjut Iktikaf ora metu-metu teko masjid lungguh nganti bokong entek. Nek wiridan ora trimo nganggo tasbih cilik-cilik teko kayu, klopo disujeni. Neng kok putus hubungane karo tangga elek karo tangga-tanggane. Aja arep-arep iso mambu gandane swarga apa maneh mlebu. Lho, tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli dulur. Halo. Jenengan ada dulur mboten? Gadah tangga mboten? Jawaban sing banter, uripe sampeyan akeh ndi? Lungguh jejer dulur karo lungguh jejer tangga. Akeh ndi kumpul dulur karo kumpul tangga? Lah iya. Mula kadang-kadang tangga kuwi pentinge ngungkuli dulur. Cobi lek ana omah kobongan sing nulungi dhisik. Ana omah kemalingan sing nulungi dhisik. Lah iya. Mula sing apik karo tangga, terutama tanggamu sing melarat. Api ana. Mergo tangga melarat kuwi entengan. Seneng sabiyantu. Rata-rata sing gelem bantu rewang-rewang niku ya tangga sing melarat. Asline tangga sugih ora kenek dijagake. Menang gayane tok. Ayo sing sugih-sugih sing nesu minggato. Mungkin nyatane ya ngono kok. Hu. Lek ana wong duwe gawe mantu apa nyunatke, sing rewang masak nyang pawon kae iris-iris bumbu marut kelapa jibrat ra karuan, tanggane sing sugih napa sing melarat? Hmm, krungu wong sugih-sugih. Sing sugih ya mara tapi orang ngrewangi, ngincipi tok. Mbok ana jajan 10 macem diincipi kabeh. Ora ngrewangi malah entek-enteki. Ayo bapak-bapak lek ana kematian ngoten nika sing purun ngedhukke sing purun sing purun ngedhuk kuburan kae tanggane sing sugih napa sing melarat sing melarat sing sugih ya mara tapi yo mok nyengung tok wis jero apa urung nanti jeruknya iki mendung lho ya selak udan kaya ngurusi tapi malah ngupui mulai sampean kok elek karo wong melarat loro sampean iso diancam karo wong melarat ben ben Barno ben sugih Melete sugih sombong, ben sok nek mati aja kedhuke kuburane. Nah, zaman mati temen sepi. Adik persatuan melarat di pas kuat. Ikatan persaudaraan kere lo kuat. Nah, sampean mati yo sepi orang no sing layat orang no sing gelem nyolati. ngedoke kuburan yo gah. mikul ora ana sing gelem kok nyang kuburan. Ya kepeksa anake karo mantune ngono sing mikul. Dadi mikul mayit wong loro tok. Turut dalan meteng, meteng kaboten ditakoni tanggane. Arep diga nyang didik kuburan, Lek. Ya cepet mumpung urung mambu. <laughs> tekan gang sebelah takoni diga nyang didik kuburan, Lek. Guwakno kali ya wis. tekan kuburan dijeretke menggeh menggeh kesel dek kesel yo padha mas aku yo kesel ayo dikedhokke dek ora usah jero-jero iya mas yang penting kependem wis akhire yo didudukno cetik ngono dilebokke terus diiringke diuruki eh rampung leh nguruki bareng wayah ditalkin kupinge sik nang jaba jare sing tuwa dek goleke lemah teles dek kaya apa mas neplok kuping Tuwek plok kupinge tinggal mulih ngono. Mangkane Embo. Eh, Dawuhe wong sepuh biyen, nak-nak, sak kuat-kuate pager tembok isih luweh kuat pager mangkok. Aja salah paham, pager mangkok ya ora kok mangkok dijejer-jejer ditumpuk-tumpuk gawe pager. Pager mangkok kuwi ater-ater. Weweh. Yang mriki leh masani apa? Ater-ater. Ibu-ibu weweh, jenengan yen masak rada enak niku tanggine diparingi nggih. Pret. Ora percaya. Nek wong biyen aku ngandel Nek wong gudho saiki ora ngandel blas, ora ngandel. Potongane mleki-mleki. Nek wong biyen saestu lho, masak kok rada enak tangga-tanggane dikirimi. Tangletne sing sepuh-sepuh rak ngoten. Sakniki wis gak ana. Nggih mboten? Lho ngaku. Ngapunten. Bu. Jenengan iki lho. omahe sederhana biasa ora ana pagere ning kalih tangga lomo kalih tangga sae kuat niku omahe jenengan men ditinggal lunga sak wulan ya aman wong sing dadi pager tanggane jenengan de pageri tangga ana wong kate aneh-aneh ngrusuhi omah he he he macem-macem, tak antem ya ayo ayo ngono oh, soalnya jenengan apik karo tangga ana maling mlebu omahe jenengan mbengok pisan lho tolong maling tangga gembrutuk metu kabeh nulungi malinge mlayu tir tir tir sifat kubeng kupinge nganti kaya kipas wiri wiri wiri wiri wiri wiri wedi saiki omahe jenengan tembok kau wedi dikai pager toko wajo isek dikai ram-raman wesi ram-raman kawat dikai beling tapi jenengan karo tonggo medit karo tonggo kok elek gak kuat blas omahmu ono maling mlebu omahmu bengok ping 200 nganggur tolong maling tolong maling tolong maling tonggo ya mesem dhewe-dhewe bongko ya wis tonggo sitoke modar kowe saiki modar gue saiki. Tolong, maling, tolong, maling. Lho, sampai mati kayak, sampai mati <laughs> Tolong, maling, ditekek kayak, jelas ditekek <laughs> Tolong, maling, diseret kayak, diseret kayak, diseret kayak. Ora ono sing kudu nulungi. Ono tangga metu siji ora kok nulungi, malah metuki malinge. Nek malinge diomongi, resiki dik kesuwen. <laughs> Resiki ae. Aman aman, aman wong iki aman. Nek alatmu kurang, nenggonku ana linggis loro. Tampar aku yang duwe kayak nyencang wonge. Sampeyan pengen terkenal api, gampang. Api ono tonggo-tonggo parek sampeyan. Janji sama nisu api karo tonggo-tonggo parek sampeyan. Mboten tendang kok api sama nisu roto terkenal untuk dindi. Lengke wong sing ngandak tonggo tonggo tangga sampean. Ya Allah, tanggaku kile Masya Allah api. Angger duwe panganan apa aku ya mesti i. Anakku angger dolan rono ngono ku ya dikeki mangan, ya i duwe. Wong ya sugih rapati sugih tapi wonge api. Masya Allah. Terkenal sak kecamatan luwe. Sampean pengen terkenal elek, gampang. Elek ono tonggo-tonggo parek sampean. Janji sampean elek karo tonggo-tonggo parek sampean, gak suwe. Elek musuh umum tuh ndi Wong sing paling telaten netrek-etrek eleke sampean kuwi ya tangga sampean. Mulane ana wong arep besanan iso gagal ora sida ya gara-gara tangga. Wis arep besanan wis meh mateng dina meh dadi iso gagal. Lah piye wong bakal besan dolane dicegat to? Mbak, Mbak, Mbak, sama nek golek dolan omahe tanggaku, Mbak. Apa no, Mbak? eh aku arep besanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun anake sampean sing ayu kae arep sampean olehke anake tanggaku iki iya eh nek kena tak elingke batalno mumpung durung batalno anake tanggaku iki bener ganteng tapi bento yo balik Duh. Ana wong nyilih dhuwit nang gone bank iso gagal ya gara-gara tangga. Ya pegawe bank tepak survei dipethuki ya. Mas, sampean kok koyo pegawe bank, Mas? Iya, aku pegawe bank ya, Apa apa survei wong lingkungan kene iki lho ana sing arep nyilih dhuwit nang gone bank jenenge iki. Sampean kenal toh? Kenal, Mas. Piye wonge apik apa ora? Hmm, hmm, welut kuwi, Mas. <laughs> ya mbalek kok. Lah salah satu wahana kerukunan niku nggih damel majelis-majelis kados ngaten menika ini sarana, ini institusi. Eh mbah rapati paham dicok ngomong model ngene. ngene iki ndadekke kerukunan. mangkane majelis taklim, pengajian, maulid nabi dan sebagainya iku nek digambarke kaya wit sing wagrom. Ojo dibabati, ojo ditebangi. Desa ndi wae nek akeh wit-witane iki hawane adem kok. Lek hawane adem pikirane atine masyarakat adem, tentrem, guyub rukun. Desa ndi wae ora ana wit-witane, panas. Kene hawane panas masyarakat pikirane atine yo ya gampang panas, seneng gegeran, seneng tukaran, congkrah. Halo. Makanya desa ndi ae ya, anak pesantren, TPG, TPA, Madrasah Diniyah, Majelis Taklim Pengajian, adem. tentrem jamaah tahlil bareng ngono ku tentrem Pak polisi ngapunten jenengan nate nangkap tawuran antar jamaah tahlil ora ono no jamaah pengajian ora kira ono bocah gelut bocah tukaran bocah tawuran ora ngira Makanya para kiai ikut berperan dalam membina moral masyarakat, ngerukuk ke masyarakat, meminam, meminimalisir tindak pidana dan kejahatan. Menunggu Pak polisi kudu mikir menunggu. Hidup ralon. lewit wit-witan kau mbok tebangi. Yasinan ora, tahlilan ora, manakipan ora, solawatan ora, pesantren ora, dinia ora, TPK ora, ngaji ya ora. Panas desamu. Wong wit-witane mbok babati kok. Wit-witane mbok tebangi. Senengane do tukaran, senengane do para Panas. Lah kalau banyak pepohonan yang rindang seperti ini, majelis-majelis kayak ini, wong banyak pohon, burung-burung berdatangan, menclok di situ. Dan burung hinggap di pohon, nanti burung-burung berkicau, bersenandung dan berkidung tentang cinta dan kerinduan. Duh. Liki lek onok majelis iki pohon yang rindang, mula sing menclok neng kene ora meng wong gudotok, teko kampung sebelah menclok rene, nggih teko desa sebelah menclok rene bahkan teko kecamatan Lio terbang menclok rene soalnya nokenya ono wed wit sing agrom pak polisi menclok rene Pak lurahe baru wadah teko pati menclok. Mergo ning kene ana wit-witane lho, bocah iki iki ya menclok hingga berkicau bersenandung tentang cinta Rasulullah. Aku adoh teko Bojonegoro menclok rene. Mergo aku rene iki golek Kowe lambemu aja sembarangan ngomong. Aku rene iki golek Kowe aja melok-melok tak antem kok. golek sedulur loh, golek barokah kowe kok ngawur to oleh ngomong hati-hati Yuk mergo neng kene ada pohon yang rindang. Lah kalau nggak ada pohon yang rindang, ngapain aku hinggap ke sini? Karena di sini ada pohon yang rindang yang datang orang-orang soli. Di sini jenengan bersenandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah, berkah. Lah nek ngene iki mbok babati kampung itu kalau nggak ada pepohonan yang rindang pasti akan jadi entak-entak. Karo bahasa Indonesia nih. Apa bahasa Indonesia nih entak-entak? Ya entak-entak itu Ora usah bantah, sing ceramah aku dudu sampean. Lah kalau kampung itu sudah entak-entak. Tidak ada pepohonan yang tumbuh, yang tumbuh apa? Ilalang. Alang-alang kuwi lho. Lah kalau alang-alang yang tumbuh nggak akan ada burung yang datang ber, dan berkicau di alang-alang. Kuwi mano bingung kuwi. Yang datang kewan gegermetan, binatang melata. Kuwi nek petuk isine mung padu kerah ambek tukaran. Bangsane dokter luwak insinyur ulo, profesor garangan. Makanya kampung ini kata orang majelis taklim, orang pengajian-pengajian model ngeneki majelis sholawat orang majelis dikir orang no, Hmm, iku halang-halang, sing tumbuh neng kono. Masyarakatnya kudu geger wong do dadi garangan. Do, Sing nesu Lah nek akeh majelis kayak gini kan yang datang orang-orang solih solihah wong apik kabeh jiwane jenengan dilambangkan seperti burung di mana tempat gak ono burung kok bertengkar manuk kok padu kerah tukaran ora ono nek gak manuke cah ngene-ngene iki burung itu tempatnya kan di awang-awang nggih -awang. -awang mau ninyang nyang mau? Lambe iki aja ngawur. Burung itu tempatnya angkasa. Lho cakrawala yang tak bertepi ya terlalu luas untuk dijadikan tukaran sama burung-burung kata burung begini kalau aku nggak bisa hinggap di sini aku terbang ke sana aku akan hinggap di sana di sana nggak bisa aku akan terbang ke arah lain hinggap di tempat lain nggak bisa aku akan mencari ruang yang lain masih luas ini ruang dan aku akan hinggap di situ dimanapun aku tinggal yang penting aku tidak menyakiti hati saudaraku ngono Kowe ora paham, ora usah mantuk-mantuk kowe. Halo. Makanya burung itu jadi lambang cinta dan kasih sayang. lo lek kapan ana wong duwe gawe mantu anake dadi manten, gawe undangan iki amplope gambar burung. Apa cara kene gambar garangan ngono to? Ya mantumu dadi garangan. Simbol. lho ini ndadekke kerukunan. Weleke nang ndi to? Ya biar kata orang yang bid'ah yang macam-macam ben dilokno syirik, dilokno bid'ah, jawaban nganggo donga sing wis tak ijazahke tekan dindi alhamdulillah mandi akidahe tetap kuat. Mang tiroke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Ya wis kuwi diprovokasi model apa ae diojo-ojoi dirayu model apa ae wis pokoke angger gak alus jamaah bismillahirrahmanirrahim gak wes Bu jam 5 lu kek jenengan dereng salat asar ngono pengajian model apa kok ninggal ke salat asar sembarangan kok aku tak jamak kena Wis rampung lah sampean. Jamak, jamak tarki. Kok iya, nyun pangapunten. Kula wong wetanan mature kosro mature kasar. Mboten saged kan ngendikan sing alus kados piantun mriki. Nek wong kene kan pancen turunane bangsa alus. Dek mature alus-alus. Kula estu nyun pangapunten. Mboten bermaksud napa-napa dulur, eh, namung ngraketaken pasederekan.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 رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تزعل فقدنا سعين إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك